А де ж БМ та ЖА? Норвежець глянув на африканця, який, мов стопроцентний англосакс, називав знайомих поза очі лише ініціалами. Вони допомагають Нансенові розпрягати собак. Француза і українця ніхто ні про що не розпитував. Наближалася ніч, бо проти вітру мисливці загаялись. На столі чадів гасовий ліхтар, полярники швидко повечеряли і розповзлися по каютах. Вони щось підозрюють, думав Булат, блимаючи в стелю каюти, по кутках якої виступала роса, але не зважується розпитувати. Патлоу надривно хропів, Кетрін Уілсон у крайній каюті кашляла, Мілтон Брус невдоволено бурчав але встати і штрикнути свого колегу під ребро не зважувався. З кухні долинало приглушене брязкання мисок. Усе так по-дурному обернулося, подумав Булат, коли Наріта з Нансеном загасили ліхтар і полягали спати. Матрос уявив, що зараз думають Жак Антуан і Турбалон. Він їх розумів, а тепер карався, що не виявив рішучості і не забрав у них пістолет. Хлопці його жаліли, а вже ж так. Але він не мав права розчулюватися. Люди довірились йому, і він мусив це пам'ятати. Починалася справжня антарктична зима, квітень і кілька погожих днів то всього лише відстрочка. Булат раптом подумав про місіс Кет, яка знову почала кашляти, і засоромився сам себе. Яке моє діло до всіх на світі місіс, виявився він, але не міг одігнати думку про неї. Виходило на те, що француз має рацію. Жінок не можна пускати на шостий континент, як і святає святих Божого храму. А попереду ще ж ціла зима, до самого грудня, тоскно думав Булат. Він вирішив знову їхати вранці з Нансеном, узявши на підмогу двох або трьох тільки не тура і не француза. Булат прокинувся не сам, його збудив гармидер у приміщенні. Всі вже повиходили з кают, і він здивовано глянув на годинник 9.00. Булат мав звичку прокидатись рівно о сьомій. Ця звичка виробилася в нього не за рік. Внутрішній годинник завжди спрацьовував чітко, а тепер Антарктида спантеличила його. Тут усе було на виворіт, абсолютно все. Навіть сонце сходило на заході. Булат підвівся і натяг безрукавий кожушок. Суглоби заклякли й огидно порипували. Він виглянув із за перегородки і побачив запалений ліхтар. Вікна були товсто наморожені і темно сині. Мосьє ви рано прокинулися, вгледів його Жак Антуан. Дев'ята година. Воно то ніби й так, але на дворі хмарно і хурделить, страшенний вітрюган. А що тут робиться? спитав Булат, кивнувши на журналістів, які зібралися біля каюти місіс Кетрін і за столом щось один одному доводячи. Ото ранкова розминка. Хоцудай теж помітив Булата і підійшов. Ви знаєте, що сталося б, коли б розтопити весь антарктичний лід? Хоцудай за дивився не на співрозмовника, а кудись у темний вогкий куток, немов поставив собі вгадати вираз булатового обличчя. Той байдуже запитав, а що сталося б? Містере матрос, рівень Світового океану підвістився б на 70 метрів. І що було б? вода затопила б усю Бельгію. Хоцудай аж тепер глянув на українця і цього разу вгадав. Вираз у Булата був зовсім розгублений. Булат заклопотано глянув на японця і відвів погляд у бік. Вони посварилися з тим чорнобородим телепнем, пояснив Жак Антуан. Захлива людина, бельгійський смаркац щось вивело з рівноваги завжди усміхненого і чемного Хоцудая. Коли він одійшов, Жак Антуан розплумачив докладніше.